بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Hay de todo difamador calumniador. الذي جمع مالا وعدده hay de aquel que acumula bienes y los cuenta continuamente, يحسب أن ماله أخلده y cree que sus riquezas lo harán vivir eternamente. كلا لينبذن في الحطمة De ningún modo será arrojado al fuego del infierno. ¿Y sabes que es el fuego del infierno? Es el fuego que siempre está encendido por orden de Allah. Alcanzará los corazones. Y se cerrará sobre ellos. Formando alargadas columnas.